ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون ye waoni wale wanaobishana katika ishara za Mwenyezi Mungu wanageuziwa wapi alladhina kadhabu bilkitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun ambao wamekanusha kitabu na yale tuliyowatuma mitume wetu basi watakuja jua idhil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun zitakapokuwa pingu shingoni mwao na minyororo huku wanabururwa fil hamim thumma fin nari yusjarun katika maji ya moto kisha wanaunguzwa motoni thumma qila lahum aina ma kuntum tushrikun tena watambiwa, wako wapi mliokuwa mkiwashirikisha min dunillah قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين badala ya Mwenyezi Mungu watasema wametupotea bali tangu zamani hatukuwa tukiomba kitu hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anawaachia makafiri wapotelee mbali Dhalikum bima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 ya shaka tuliwatuma mitume kabla yako wengine katika hao tumekusimulia habari zao na wengine hatukukusimulia na haiwi mtume alete ishara yoyote ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu basi ikija amri ya Mwenyezi Mungu huhukumiwa kwa haki na hapo wapotofu watahasiri Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Ye yeah, huangalii hao wanaozozana katika ishara za Mwenyezi Mungu zilizowazi vipi walivyogeuzwa nadhari yao katika hizo na wanaendelea kushikilia ule upotovu wao walionao walioikadhibisha Qurani na ujumbe tuliowatumia mitume wetu funuo wote watakuja jua matokeo ya kukanusha kwao zitakapokuwa pingu na minyororo zipo shingoni mwao wakibururwa kwazo katika maji yaliyofikia ukomo wa moto tena baadaye watupwe motoni waokwe kwenye joto kali kisha waambiwe kwa kuwa kejeli na kuwa hizi. Wako wapi au mingu yenu mliokuwa mkiabudu badala ya Mwenyezi Mungu? Watasema makafiri wametupotea, bali kwa hakika sisi hatukuwapo zamani duniani tukiabudu chochote. Katika mfano wa upotovu mbaya kama huu ndiyo Mwenyezi Mungu anawawacha makafiri waipotee njia haki kwa kujua kwake kwamba hao wamehiyari upotovu kuliko uongofu. Makafiri wataambiwa adhabu hiyo ni kwa sababu ya mlivyokuwa katika dunia, mkifurahi katika nchi, kwa jambo zilostahiki kufurahikiwa na kwa sababu ya kufurahikia kwenu kwa maudhi yaliyokuwa yakiwasibu manabii wa Mwenyezi Mungu na vipenzi vyake. Basi ingieni kwenye milango ya jehanamu ambako mmekadiriwa mkae daima dawamu. Pahala paovu kabisa pa wenye kujivuna ni jehanamu. Subiri ewe Muhammadi hakika hadi ya Mwenyezi Mungu kwako ya kwamba atawaadhibu maadui wako ni kweli sio na shaka yoyote na adhabu itawafikia tu ama wakati wa uhai wako au wakati utaporejea wao kwetu wakiacha baadhi ya adhabu tunayowahadharisha nayo katika uhai wako basi na ikiwa tutakufisha basi utarejea kwetu nasi tutawahesabia waliokuwa kiatenda Ninaapa bila shaka tuliwatuma mitume wengi kabla yako wewe. Wengine tumekuzungumzia habari zao na wengine hatukukuzungumzia habari zao. Wala haikuwa mitume yote kuleta muujiza ila kwa pendavyo Mwenyezi Mungu na kutaka kwake. Hawezi kuleta kwa nafsi yake tu wala kwa watakavyo watu wake. Na inapokuja amri ya Mwenyezi Mungu kuleta adhabu duniani au akhera wanahukumiwa kwa uadilifu na wakati huo wapotovu huwa ndio wenye kuhasiri